Pa je upitao Allahova robinjo, za kim plaćeš? Kaže ona njemu, plaćem za svojim sinom. Umro je vrlo mlad. Reče starica. Pa kaže Musa, ali sjela tvoj sram. Koliko mlad? Koliko ima godina? Kaže starica, umro je kad je imao 110 godina. Kaže njoj Musa, ali sjela tvoj sram. Allah ti se smilovo. A koliko ti imaš godina? Kaže ona, ja imam 130 godina. Pa joj je Musa, ali salatu wasalam, preneo vijesti o Muhammedu, sallallahu alaihi wasalam, i njegovu umetu, rekavši da te obavijestim da će doći poslanik Muhammed, sallallahu alaihi wasalam, i u njegovoj ljudskoj zajednici. Pa će im se kaže, toliko smanjiti život na dobu da će ona biti pred kijamet između 60 i 70 godina. Pa je Musa pita šta bi ti njima preporučila tom umetu? Šta bi im poručila? Kaže ona kaže neka znaju da će to tako proći. Sigurno. Ja bi im poručila da sebi ne prave uopšte kuće za stanovanje. Nakon ovih dana veselja, tako, kad su se srca malo opustila, moramo se, braćo moja, ponovo zategnuti. Moramo se ponovo vratiti, je tako, u malo ozbiljniju atmosferu. Moramo se ponovo vratiti u kaburove. Moramo ponovo doći u svoju stvarnost. Allah te bareke u ta'ala kada kaže u ajetu el hakumu tekiathur hatta zurtum zurtumul meqabir. Kella se ufetalemu. Vi kaže nastojite. I to nastojanje koje vas preokupira Da imate što više sve dok ne budete u kaburovima. Hatta zurtu mul mekabir. Sve dok ne naselite kaburove. Ovde je upotrebljen glagol naselite, vraća moja. Koji znači sigurna jedan kroz jedan kuća. Da tako bukvalno prevedemo. Znači stanovnici Kaburova sigurno ulazimo u kabur. Sigurno ulazimo u mjesto u kome nema klima uređaja. Ulazimo u mjesto u kome nema pomagača osim Allaha zemeđel. Za koje Resul Ali Selatu Vesalam kaže da onaj ko prođe tu stanicu, što znači da je najteža, Ostalo je prošlo. Veoma lako. U tom kaburu, prije nego što nas donesu, zamotaće nas u čefine. Prije čefina okupat će nas vodom, koja hoće li ili neće biti topla, tebi je svejedno. Hoće li biti hladna, to tebi ništa ne koristi. Pa će nas poneti sa sobom. Kad nas ponesu, ostavit će nas. Svi pajdaši je rani. Bilo ko na svijetu, svi će te ostaviti. Neće niko s tobom ostati. Iako ostane, ostaće par minuta da uputi dovu za tebe. Ali da ostane s tobom. Onako, iako ti ništa ne može pomoći. Neće niko. Neće niko svako se okreće i vraća ponovo svojoj stvarnosti. To jest, bježi od svoje stvarnosti, a to je svrt. Allah te bareke o teala nas je stvorio za onaj svijet. Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio za onaj svijet koliko su nam srca vezana za ovaj, to jest za onaj, pokazat ćemo na ovom svijetu. A grubost i okorelo srca, nerazmišljanje o sudnjem danu o kaburu, nije od sunneta poslanika ali selatu wasalam. Kada je Rasul sallallahu alaihi ve sellem ispuštao svoju dušu, u ajšinom krilu rekao je brišući svoje znojno čelo od smrti to je smrtne agonije kaže zaista smrt ima svoju agoniju zaista smrt ima svoju teškoću pa nam je Allah te bareke u tala ostavio na ovom medunjarku puteve i stanice i kapije Tako mi je Allah vraćao da smo zabrinuti oko svoje kapije. I svog starta i cilja. Ne bi od stida mogli jedan drugog u lice gledati. Kada bi ugledali da neko radi dobro djelo, bilo bi nam krivo što nismo mi to uradili. Otimali bi se za to. Kada ostanemo na komadiću zemlje. Kad nas ostave i napuste. Dolaze po nas crvi kojima je naređeno da nagrizaju i rastaću naša tijela. Dolaze crvi koji će ući U tvoje oči. Na jedno da uće, na drugo izaće. Poješće ti tvoje prelijepo lice. Sve što budeš mimo Allahove vjere poneo, nećeš na dobro naići. Sve što budeš poneo od harama, može ti se razbiti od glavu. Jedan od ashaba Allahova poslanika ali i salatu wasalam Rabija ibn Haysam se zvao radijallahu anhu opisuje, opisuju nam kako se on pripremao za prvu noć u Kaburu. Još na Dunjalku. Pa kažu, iskopao bi Kabur u svojoj kući. Inače, malo od kod ashaba nije ovako radio. Iskopao bi Kabur Pa bi kaže, kad god bi osjetio da mu je srce otvrdlo, lego bi kaže u njega i zamišljao o smrti. Onda bi izašao, kajao se i molio Allaha te baraka dala i vratio se kao na dunjalog i učio bi sam sebi, a, govorio bi sam sebi, eto, eto rabija, vratio bi se i učio bi ajete. Hatta ida jae ahadumu, ahadahumul Meutu kala rabbi rđeun. Kaže, kad je od njih smrt dođe, on uzvikne, gospodar moj, povrati me. On bi ulazio u kabur, a onda bi izlazio učio bi ove ajte. I govorio bi sam sebi, eto, vratio si se. Vratio si se, rebi, ajde sad radi dobra djela. Pa su ashabi Allahova poslanika, ali salatu wasalam, čim bi osjetili da su srca tvrda, prisjećali se smrti. Čim bi osjetili da je granica neozbiljnosti uzela maha kod njih, njihova granica i naša, šta mislite gdje je? Ako su oni najbolja generacija muslimana, tako često se prisjećali smrti. Možete zamisliti kakve su oni kod sebe imali odašiljače, Šta su imali kod sebe? I šta su smatrali da je neozbiljno da igra šala i zabava? I odmah da se vraćaju, vraćaju svojim stanovima, a tu su kaburovi. Omer ibn Abulaziz jedne prilike rekao, čoveče, kad prođeš pored kabura, kaže, pozovi one koji su u njima. Pozovi one koji su u njima. Ako ti se kaže ne odazovu, zastani kaže i vidi kako su blizu jedni drugi. A nemaju snage. Allaho poslanik ali salatu wasalam nas obavještava su ajetima kojima smo počeli hudbu zakuplja vas da što više imate. Sve dok u grobove, u grobove ne uđete, to jest dok i ne naselite. Jer ove nastambe su najnovije nastambe, nove nastambe. Sa njima ne nosiš podmjeru. Sa njima ne nosiš ništa. Go kod majke rođen. Sve je ostalo iza tebe. Jedne prilike jedan upitao šeha o tajnim dijelima Pa ga je pitao šej, otac, kaže, od mog jednog prijatelja je čovjek koji je kidao rodbinske veze. Imao je namaz. I kaže, jedne prilike na sabah namazu, to jest prije sabah namaza, uzimajući abdest, ispustio svoj duš. Pa šej odgovara, kaže, kaže, to je zbog toga što je imao nekakvo dobro dijelo kod sebe koje samo Allah znao. Zato mu se takva smrt desila. To je kaže samo zato što imao kod sebe jedno tajno dijelo za koje samo Allah znao. Kaže u drugom ajtu i niko ne zna kakve radosti skrivene čekaju za ono što su radili. Kažu islamski učenjaci da su ovo skrivene radosti. Da su to posebne nagrade od Allaha za one koji su tajno radili njega radi. Pa će im Allah tebarka ta'ala tu nagradu podariti koju će tad svi biti. A niko osim njega ne zna kakva je. Naša srca, braćo moja, ne smiju biti ni jednog momenta preokupirana blagodatima koje nam Allah tebarka ta'ala dao. Hadis poslanika ali selatu wasalam najbolje govori o tome. Ovaj hadis prenosi Ebu Hureyre radijallahu an. Kad su jedne prilike izašli Ebu Bekr, pa umer, u Medinske ulice, izašli su zato što ih je glad natirala na to. Jer se od gladi ne može spavati. Veoma teško. Kad su dva najbolja čovjeka nakon Rasula, ali sada to selam, gladna, izašla na veće, ide treći. Bolji od njih. Niko drugi već poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, gladan. Nema ništa da jede. Pa je upitao šta vas istiralo? Allahu poslaniće glad. Nime ne kaže. Pa je sreo jedan od sahaba koji je poveo da jedu i onda im otkinuo hurme sa grozdom onako. Pa je Resul Aleyhisselatu Selam pitao zašto si to uradio tako? Kaže da otkidate. Allahu poslaniće. Pa je zaklao nešto za jelo. I kad su pojeli poslanik Aleyhisselatu Selam reče Za ovo ćete, kaže, na sudnji dano biti pitani. Jer kaže, vas je iz vaših, iz vaših kuća istirala glad, vi ste gladni. Pa ste, kaže, dobili blagodat. Od Allaha te bareke od tala i za nju ćete, kaže, biti pitan. Kaže, Adulaj ibn Abbas, za kuranski ajed, sum, thumme letus elune jevme jedin anin naim, zatim ćete, kaže, za sladak život toga dana biti pitan. Sigurno rekao je, Sladak život su, kaže, blagodati zdravo tijelo. Oči i uši, kaj Allah će ih pitat za ono u šta su ih koristili. Brate moji sestro, kad je ovako za pitanje i odgovaranje za blagodati koji su nam došle, kad ćemo zato biti pitani, šta onda mislite kad oči gledaju što je zabranjeno, kad jezik govori što je zabranjeno, uši slušaju, noge hodaju. Ako ćemo biti pitan, ako Ebu Bekr i umr, dobijaju upozorjenje od poslanika ali tu wasalam, da će biti pitani za komad mesa što su pojeli, za blagodat. Šta je onda kad onaj ukrade komad mesa? Šta onda sa onim koji laži? Šta je sa onim koji vara? Šta je sa onim koji je lave blagodati upotrebljavao haram? Znači, svaki onaj, ali tad će možda biti kasno. Zato neka svako sebi od vas postavi pitanje. Jesmo li mi spremni sad da nam planje iđe Možemo li dići ruku i reći sad? Klanjajte mi dženazu, ja sam spreman. Čist sam. I smijem stati pred svog gospodara da polažem račun. Na ova pitanja sami tražite odgovor. Moj bratski nasihat jeste da požurimo sa činjenjem dobrih dijela. Da se što više pozabavimo sobom uspjeh zavisi od nas. Umet nije umet i neće nas izvaditi kopije paste po internetu. Neće. Allah će nas pomoći do, ona, do one skale dok mi budemo išli. Kad budemo stali, staće i ostalo. Požurivanje prema smrti jeste pobjeda. Pobjeda jeste zadobijanje straha od Allaha te bareke o ta'ala. Jer požurivanje prema smrti je požurivanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato muđahidi jesu šta? Na najvećoj ljestvici. Oni koji idu u smrt. Jer je požurivanje Allahu te bareke o ta'ala u stvari zadobijanje njegove ljubavi te bareke o ta'ala. Zato što smrt koja sigurno dolazi, kakva će biti zavisi od nas? Kako ćemo završiti? To zavisi od nas, braćo moja. Na kojoj smo ljestvici kod Allaha te bareke od tala i položaj, to zavisi od nas. Ako su srca otvrdla, i to zavisi od nas. Ako su srca kamena, i to zavisi od nas. Ako se bavimo nečim što nije vjera, to zavisi od nas. Koliko smo se družili s Kur'anom, to zavisi od nas. Da li tajno djelo plakanja i straha od Allaha u kasnim noćima postoji kod nas? Da li se dvojica vole u ime Allaha postoji kod nas? Počećat se moramo. Allahu poslanik ali selatu selam je 24 sata upozoravao svoje ashabe. Počećao ih na rastanak sa ovim svijetom. Pa kada su citirani ajeti El jeo me kvaltu lekum dinekum ve tventu alejkum ni'meti ve reditu lekum u islame Znali su ashabi da dolazi smrt poslaniku ali selatu wasalamu. Nema više objave. Jer ako je vjera završena, objava završena, to je znači da Resul Ali Svetu Selam završava misiju i treba da ide svome gospodaru. Na vječni zasluženi odmor. Ta misija je ostala nama u emanet. Ovu stvar mogu poneti samo ozbiljni ljudi. Ta misija je rezultat našeg dženneta. Koliko budemo primijenili u svojim životima, toliko ćemo brzo ići. Svakom od vas preporučujem da sebi kupujete čefine, da imate u svojim rafama. Stavite ih tamo gdje vam stoje nekakve vaze za cvijeće. Daske za ukupu ili sebi osuši jednu fosnu hrastovu, pa nek ti ona bude naslonjač kad se nagneš u svojoj kući. Nasloni se na nju malo. Ugasi neka svjetlo u dubini noći. Pa vidi. Obračunavaj se sam sa samim sobom. Koliko si spreman da ti dođe sudnji dan i polaganje računa. A Allaha molim da nas u tome pomoći. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين vijek ovog umeta između 60 i 70. Mi danas vidimo koliko ljudi i na sve koji način idu Allahu te bareke o tala. Nedavno su milioni, mogu slobodno reći, bosanaca, bošnjaka, čitavu noć, kako izvještavaju mediji, i badetili zmajevima Bosne, i badetili kožnoj lopti, i zrak u njoj i badetili jedan na istorici ljudi na čelu sa još jednim iskazali mu punu pažnju punu lojalnost i čitam da su trojica idući sa te utakmice izgubila živote Osta Safe Sušić da igra, a oni odoše svome gospodaru. Osta Bosna i Hercegovina, ne ode sa njima da ih pomogne. Osta doše igrač, osta doše ljekari, osta doše drugi da se radi u budalešćini, kovi. Osta doše drugi da horski pjevaju kod divlje zvijeri. Nit ovi, nit oni vade povuku. Ovi odoše s adresom u Efe pred Meleka smrti da mu polože račun. Zašto? Za safeta sušća. Za novac koji su potrošili idući tamo. Potrošili su toliko da odu da vidi i da gledaju kožnu loptu. I potroše i vremena i truda i novca. Kada ju upitaš koji je stvorio nebesa i zemlju, zašto ne robujete Allahu? Šta vam je? Vi, kaže, niste normalni. Vas treba odavde protjerati. Vidiš koliko nas voli Safeta Sušića. Ja Allaha molim da mene proživi sa Ebu Bekrom i Uthmanom, a vas sa Safetom Sušićem. Tamo njih. I vjerujte, kada gledam pojedine izjave, milioni ljudi su čitavu noć na kiši urlali ko divlje zvijeri do ujutru. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovina. Samo se mijenjaju dresovi. Nekad je bila Jugoslavija. Pa smo vikali, hajmo Jugoslavija. Pa je ova država, pa ona država, pa ona država, pa dokad? I sve nestane. I sve je ovo nestalo i odšlo u prah i pepeo. Milioni ljudi na stadionima da drnu samo po jednu marku. Svaka ova utaknica, ako ovi toliko žele dobro Bosni i Hercegovini, nek se igrači kutarišu svojih miliona, je tako? I da se napravi koja fabrika, da se to uloži pametno. Nego milioni ljudi, milione eura, trpaju samo u džepove 11 skakača po travi koji gura i loptu i trče za njom nabije da trči za njom ona mu pobježe za pare on za pare a ti za njega gledao sam nedavno kako jedan od igrača ispušta dušu na sred stadiona na sred stadiona nama je ibret njima nije Nama je smrt svaka ibret, njima nije. Ovi i nakon što su ovi izginuli, mladići iz Bosne, nastavlja vidanje po svom. Niko ne vidi ništa. Ovi mladići neće dočekati svjetsko prvenstvo. Toliko su se radovali. Allah najbolje zna, možda će biti proživljeni sa, sa loptom. Kao divljaci, pijani, na drugi rani i navijali za Bosnu. Šta je najveća pouka u ovome, braćo moja? Ti ne znaš ni ja kad ćemo završiti kako. Melek kad dobije naređenje, on neće doći s tobom da sjedi, da kahveniše, da te pita jesi gladan, bil prvo jeo, haj napise malo vode. Neće on doći. Neće te pitat ništa. Ali kaj, aj poselami se sa mamom. Tiđi malo u svoj džemat, sa njima se poselami. Sa čaršijom, sa familijom, ne pitao ništa. On samo dođe i čupa. Čupa ili vadi, blago. Neće te pitati, jel ti zima, jel ti vruće? Imaš li para, duš šta sa sobom poneo? Ništa te ne pita. On je dobio naredbu da s tobom ušte ne raspravlja. On je dobio naredbu samo da ti uzme dušu i da završi s tobom. A tvoje oči kada budu uprte i ugledaš ovaj zadnji moment, gledaj dobro gdje se nalaziš, s kim radiš i s kim živiš. Jer ako se kockaš sa Allahom, šaraš u Allahovu vjeri, ti dobro. Šarajući ćeš i umriti. Šarajući ćeš i umriti. A nama smrt i te kako treba. Nama smrt je susret sa onim svijetom. Kada je Rasul Alistatov Selam ispustio svoju plemenitu dušu, sva je Medina plakala. Kako i ne bi kad ode Allahu najdraže stvorenje? Allahovo najdraže stvorenje je okusilo smrt. Šta ćemo ja i ti? Šta ćemo ja i ti? Allahu najdraža stvorenja su okusila svrt. Ashabi Allahova poslanika, ali i salatu wasalam, su ispuštali svoje duše citirajući ajete i hadise poslanika, sallallahu alaihi wasalam. A gledajte danas u kakvom halu ljudi umiru. Hajmo Bosnu, hajmo Hercegovina. Klap. Gotovo. Zato, braćo moja i sestre, sebe i vas posjećam na meleka smrti. I za nas su dani radosti i veselja, kurban bajrama. Zato danas i govorim da ne bi srca se malo zaletila. To su naši dani kad se radujemo na izmaku. Zato sebe i vas posjećam na blizinu sudnjega dana. Na strahote onoga što nas sve čeka. Iza zulziletil ardu zilzaleha. Kad se zemlja najžešćim potresom potrese. I kad se čovjek, kad upita šta je ovo, šta je ovo, ovo nestaje nikako, ovo nije ko onaj zemlju trese. Šta je ovoj zemlji? Pa se u prah i pepeo sve pretvori. Pa Allah učini zemlju ledinom, I onda naredi da ustanemo iz svojih kaburova. A on kad naredi, kad Allah nešto naredi, ne može mu se niko odupriti. Ni zemlja, ni sunce, ni mjesec, ni ljudi, ni drveće. A kako je ne bi kad je on sve stvorio? Pa će Allah narediti ustanite. Kažu učenjaci da onaj kaže koji je preselio na hađu sa tekbirima i u hramima, kaže Allah će ga za uđel proživjeti, on će izaći iz kabura, sa sebe će treći prašinu i govorit će La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Koliko je onih koji će na sudnjemu danu biti proživjeni, a čeka i spas. Kaže Ebu Bekr, kada bi se doviklo sa nebesa Jedan je, kaže, od vas stanovnik džehennema samo. Kaže Ebu Bekr, radijallahu han, kaže, ja bi mislio da se to meni obraća. Kaže Ebu Bekr, ja bi mislio da meni govori. Braćo moja, okitit se imanom ashaba i obaveza. Nemojte da vas strah od dunjaluka ili iskušenja navede da budete nepravedni. Prema sebi. Ti možeš trčati za dujalkom. Doće samo koliko je propisano. Koliko ljudi je izgubilo vjeru radi dirhema i dinara? Koliko ljudi je izgubilo din? Izgubilo Allaha radi vjeri? Radi dinara, ne radi vjeri. A koliko je s druge pak strane ljudi dalo svoje živote za Allahovu vjeru, položilo život. Allah ih uzeo kao šehide. Gledam brata u Siriji, sa ranama ispušta duš, voze ga u kombi u jednom i on pjeva Sabrenija nefsi, sabrenija nefsi, kaže strpi se o dušu. Molim Allah za ovakvu smrtu pjeva, strpi se o dušo. Strpi se, kaže dušo, čekaju te, hurije u džennetu. Za razliku od ovog koji pjeva hajmo Bosna i Hercegovina. je pjeva Sabrenija nefsi, a je pjeva hajmo Bosna i Hercegovina. Kuće ova iz Bosnu nego džehennem. A ovaj pjeva o džennetu, o hurijama, a kuće drugo. Vidiš da je se njegova duša spremila. On kaže, strpi se dušo. Stani malo. Sad čekaj, sad ćeš se sreći sa svojim gospodarom. Ovaj se prvi spremao za loptu. Dao uložio pare i metak i dao život za hajmo Bosnu i Hercegovinu. A ovaj drugi dao i metak i dao život za sabrenija nefsi. Dao dušu. Vratio je Allah. Prodao je. Evo ti gospodaru moja duša. Polje džihada i polje na kojima se igra futbal. Zar da ovom narodu Allah da ne uspije? Zar da ovim arlaujkanjima da dođe blagodat? Kako će dat kad i vođe i hođe zajedno pješću sa njima? Gledam u Meki čak gledaju futbalsku utakmicu. Bosančeras i kovi drugi. Ja stramote i gospodar Varša veličanstvenog. Zato, braćo moja, Pazite dobro kako ćete završiti. Nemojte se briniti kako vam je stanje sad. Da vam je sad samo dobro. Ne, ne, kraj. Kraj vi ne znate kad ćete umriti. Inne ledine kalu rabbun Allahu summe steqamu. Onima koji kažu naš gospodar je Allah, a zatim istraju u tome nemojte šarat ko lisice. Nemojte tražiti da udovoljite svome nefcu. Nećeš naći sviraj nikad. Nikad zapamti dobro. Smiraj je u Allahovoj kući. U Allahovom okrilju. Sa njegovom knjigom. Sve ostalo. Žene. Njive. Njive i metak. Sve te može odvesti od Allahova azevedjel puta. Sestrama poručujem knjige ušake, mushafe uruke. Ovo isto važi i za vas koji za nas. Često kad se govori po dercovima, Spo, uvijek se kaže ljudi, mu'min, je tako? Kao muški rod. Ali se ovo uvijek odnosi i na, i na žene, braćo moja. Svako će biti odgovoran za ono što radi i pita. Stvar je više nego ozbiljna. Rijetko među nama još da je neko preselio, osim skoro. Ali govorim odavde. Ali ćete vidjet možda tad kolika je ozbiljnost smrti i kakva je ovo situacija. Sjećanje na smrt odagnava dunjalučke tegobe. Sjećanje na smrt obara sva iskušenja. Sjećanje na smrt je podsjećanje na ahiret. Sjećanje na smrt je podsjećanje na ibadet. Sjećanje na smrt je posjećanje na dovu. Sjećanje na smrt je posjećanje na Allaha Tebareke Otala. Sjećanje na smrt odagnava dunjalučke tegobe. Sjećanje na smrt zbog nje zamrziš ovaj život. Sjećanje na smrt tjera te da požuriš Allahu Azeveđel. Sjećanje na smrt te tjera na ibadet, na činjenje dobrih dijela. Sjećanje na smrt je sjećanje na vagu, na mizan, na stajanje pred Allahom Azzeveđel. U danu kad ti niko više neće moći pomoći. Sjećanje na smrt je sjećanje na džehennem ili džennet. Pa molim Allah te bareke o tala da budemo od onih koji će se često prisjećati smrti. Allah subhanahu wa ta'ala molim da ove reči budu odkoristi ime nivama. Molim ga te bareke o tala da nam podari završetak i smrt onakvu kakvom je on zadovoljan. Allaha molim da nam podari smrt onda kada je to za nas najbolje. Allah te barek i tala molim da nas pomogne u zadnjim časovima smrti. Da nam darne snagu, da nam pošalje meleke, da nas učvrste. Da lahko odgovorimo na pitanja u kaburu. Da kad izađemo iz kabura budemo sretni. Da požurimo u svoje nastambe, u džennete i jedinske vrtove kroz koje će rijeke teći. Allah molim da nam oprosti naše grije i sramote pokri. Da nas uvede u džennet sa poslanicima, šehidima i sa iskrenim. Alhamdulillahi rabbil alamin.